Jā, mēs paturpināsim to tēmu, ko priesteris Pēteris bija iesācis jau rīta priestera kateheize. Mēs arī turpināsim runāt par kristiešu vienotību un ko tas nozīmē dažādu varbūt konfesiju pārstāvjiem, mums pašiem katoļiem. Jūs arī varat droši dalīties par to. Jā, droši arī dalieties, bet eh, ja tikko esi pieslēdzies, arī atgādinām, ka ēterā esam mēs Māris Veliks un Olga Dadeka. Šoreiz mums eh, raidījumā arī būs īpašie viesi, gan eh, visi būs neklātienē. Mēs pēc brīža arī dzirdēsim interviju ar Vitāliju Petrenko, kurš ir Latvijas Bībeles centra direktors un Latvijas Bībeles centrs. To mēs arī intervijā noskaidrosim, vai patiešām ir tā, ka Latvijas Bībeles centrs ir atvērts dažādu konfesiju kristiešiem un vispār, ko Latvijas Bībeles centrs dara, un vai patiešām dažādu draugu cilvēki tur ir iesaistīti, gan studējot, gan pasniedzot. Būtu interesanti to noskaidrot. Jā, tieši tā. Un kas vēl būs? Un eh, vēl arī raidījuma turpinājumā jums būs iespēja dzirdēt arī mūsu arhibīskapu Zbigņevu Stankēviču runājam par to, ko viņam nozīmē kristiešu vienotība. Tāpēc paliec kopā! arhibīskapu gan mēs dzirdēsim ieraksta veidā, bet eh, tas, ko viņš dalījās par eh, kristiešu vienotība, manuprāt, ir ļoti vērtīga un ļoti iedvesmojoša, un tādēļ paliec kopā, un uh, lai nebūtu tā, ka šeit tikai mēs ar Olgu esam šī ētera vadītāji, tad noteikti, noteikti iesaistieties, uzdodot savus jautājumus vai iesaistoties ēterā, daloties par to, ko jums nozīmē kristiešu vienotība un kāda ir jūsu ekumeniskās sadarbības vai sadraudzības pieredze. Bet eh, šajā brīdī mēs arī noklausīsimies mūsu svinīgo kristiešu vienotības nedēļas džinglu, un tad arī laiks Lauras Bicānes dziesmai Tēvs slāpstu. Tu zini, par ko tur tālāk ir runa? Lai visi būtu vienoti. Jā, atbilst vai ne tēmai. Thank you. Svētais pāvests Jānis Pāvils II savā encyklikā Utūnums Sint raksta: Ir pilnīgi skaidrs, ka ekumēnisms, kustība, kas veicina kristiešu vienotību, nav tikai kāds papildinājums, kas ir pievienots baznīcas tradicionālajai darbībai. Ekumēnisms drīzāk ir tās dzīves un darba organiska sastāvdaļa, un tādējādi tam ir jācaurstrāvo viss, kas baznīca ir un ko tā dara. visi būtu vienoti tēvs. Kā tu mani sūtīji pasaulē, tā arī es viņu sūtīju. visi būtu vienoti, es slāpstu, kaut visi būtu. Turpinām lūkšanu nedēļas par kristiešu vienotību ēteru. Skan radio Marija 19. janvārī jau 10 un 20 minūtes, joprojām Māris un Olga šeit ēterā, un kā jau iepriekš minējām, mēs šajā brīdī esam sazvanījušies ar Vitāliju Petrenko, kurš ir Latvijas Bībeles centra direktors. Здравствуйте, вы вас, вы нас слышите? Доброе утро, да. Jā, Labrīt. <laughs> Labrīt. Uh, Vitāli, а, varbūt а, pastāstiet par jūs, а, par, par jūs pašu un tā arī par jūsu Bībeles centru, kas jūs esat. Виталий, расскажите о вас и расскажите о библейском центре, ну, что это такое, что, что это за учреждение, что оно представляет собой. Да, ну, во-первых, спасибо за приглашение. Первым картам paldies par piedāvājumu, ielūgumu. Я очень рад участвовать в такой передаче, в особенности, когда речь идет о единстве христиан. Es ļoti priecīgs ā, piedalīties šajā raidījumā, īpaši, kad ir ā, tiek runāts par kristiešu vienotību. Да, меня зовут Виталий Петренко, являюсь директором Латвийского библейского центра с 2008 года. Esmu Vitālis Petrenko, esmu Latvijas Bībeles centra ā, vadītājs kopš 2008. gada. Я получил образование в Великобритании, э, вплоть до докторской степени. Э, Там же встретил свою жену. Esmu saņēmis iegūst izglītību Lielbritānijā, man ir uh, doktora grāds, tur arī satiku, esmu saticis savu sievu. Эстер Петренко, она у меня из Португалии, она тоже изучала богословие, и мы возвратились назад в Латвию. У нас один сын. Uh, viņa, viņu sauc Estere Petrenko, viņa ir no Portugāles, un uh, viņa arī tur studēja teoloģiju, un tad mēs atgriezamies uz Latviju, un mums ir viens dēls. Э, Латвийскому библейскому центру в этом году будет 30 лет. Uh, Latvijas Bībeles centram šogad būs 30 gadi, И он организовался буквально после развала Советского Союза, когда по понятным причинам, естественно, было трудно иметь богословское образование. un tas tika dibināts uzreiz pēc uh, Padomju Savienības sabrukšanas, un uh, ko tajā laika, protams, bija ļoti grūti kaut ko tādu dibināt tajā laikam. А, Во время своего богословского образования я учился в межконфессиональной среде, я увидел красоту единства в разнообразии среди христиан. Un, kad esmu bijis studējis, es ā, studēju uh, starp konfes konfesionālajā vide, un es ieraudzīju šo uh, vienotību skaistumu. И, конечно, для меня большая радость, что в Латвийском библейском центре учатся христиане из различных конфессий. Un man pašam lielas prieks, ka Latvijas Bībeles centrā studē kristieši no dažādām konfesijām, где они могут изучать богословие, э, Слово Божие, различные богословские дисциплины. kur viņi var studēt teoloģiju, Bībele un dažādas teoloģijas disciplīnas. Э, я всегда, как директор в интервью со студентами с новыми, которые приходят, я всегда говорю о том, что у нас есть один фундамент. Un kad э, jaunie studenti atnāks, atnāk un man ar viņam ir intervija, es vienmēr saku, ka mums ir viens pamats, viens fundaments. Богословское обоснование этому в Троице, там есть одна божественная природа, но есть функциональное различие, например. Un tad ir eh, teoloģijas tāda pamata ir uh, eh, viskaļ trojica, ja? Trojica, da. Jā, tad mūsu pamats ir trīsvienība un ir tās dažādas atšķirības, uh, Поэтому мы всегда ставим акцент на том, что у нас есть фундаментальное единство, но есть разнообразие в отношении различных доктрин. Ā, Un es vienmēr saku, ka mums ir mm, tāds fundamentāla vienotība, bet ir tās ā, dažādība, ā, kaut kāda izpratne par, par to. А сам я, например, преподаю церковную историю, Pats, piemēram, es ā, pasniedzu baznīcas vēsturi, поэтому акцентирую вот этот момент в своем преподавании. tāpēc es šo momentu um, akcentēju savā, savā, savu pasniegšanu, sa, sava, savas studijas. Ну, то, что касается э, наличия различных программ в Латвийском библейском центре, Un ā, attiecībā uz to, ka mūsu Bībeles centrā ir ā, dažādas programmas, У нас есть различные программы, например, э, базисная теология и служение. Piemēram, mums ir programma э, pamata teoloģija un kalpošana. Есть также школа проповедников, мы основали. Arī Дебинаем dibinājam э, sludinātāju skolu. Христианство профессии, где мы обучаем христиан, что наша миссия – на рабочем месте, как христиан. Un arī profesiju kristietība, kur mēs mācām to, ka mūsu misija ir mūsu darba vieta, kā kristiešiem. Затем есть э, программа бакалавриата, где мы в сотрудничестве с, Нор- с высшей школой э, богословия в Норвегии, в Осло, запустили программу бакалавриата где-то 10 лет тому назад. Un pirms desmit gadiem sadarbībā ar Norvēģijas augstskolu mēs arī, ā, mēs arī ā, dibinājām tādu bakalaura programmu. Ну и год тому назад э, мы также основали сотрудничество с Южноафриканским университетом, где мы будем предоставлять магистратуру и докторантуру. Un arī pirms gada mēs nodibinājām sadarbību ar Dien Dienvidāfrikas Universitāti, kur mēs arī piedāvāsim uh, magistra grādu un do doktorantūru Да. à, un, un doktora grādu arī. Ну, это если в nескольких словах. Tas ir tikai dažos vārdos. Sakiet, lūdzu, Vitālija, vai mācības Latvijas Bībeles centrā notiek klātienē, vai tās ir neklātienes studijas? А, Скажите, Да. Виталий, это, это м, уч- а, учеба, а, я даже не знаю, как на русский перевести. Заочно. А, проходит за- очно заочно или и заочно, заочно, да. Я понимаю, да. А, ну, ввиду пандемии, конечно же, э, она <laughs> повлияла и на нас, на учебный процесс. Un pandēmijas, pandēmija, protams, ietekmē arī mūsu mācību veidu. Поэтому, конечно, э, в прошлом году, как и в этом году, обучение происходит в режиме онлайн посредством Zoom. Un tāpēc mūsu mācības notiek online režīmā caur Zoom. Но вы знаете, чему мы радуемся, что несмотря вот на те трудные условия, в которых мы живем, есть студенты, которые тянутся а, к Слову Божьему, которые хотят э, изучать различные богословские дисциплины. И нас это вдохновляет. Bet neskatoties uz to laiku, sarežģīti ir studenti, kas vēlas uh, studēt Bībeli, ir vēlas uh, studēt teoloģiju, un tas mūs ļoti iedvesmo. Верим, что <laughs> конец пандемии будет – и мы начнем заниматься уже очно в классе. Es ticu, m- mēs ticam, ka pandēmijas gals pienāks un mēs varēsim uh, klātienes studēt arī skolā. Jā, patiešām paldies, Vitālija, ka dalījāties par Latvijas Bībeles centru. Un Radio Marija klausās dažādu konfesiju kristieši. А, Спасибо, Виталий, что поди- э, поделились, рассказали о Латвийском библейском центре. О, И Радио Мария Латвия слушают христиане разных конфессий. Un jūs arī minējāt, ka Latvijas Bībeles centrs ir atvērts dažādu konfesiju kristiešu studentiem. И вы сказали, что библейский центр открыт для разных конфессий. Iespējams, mūs šobrīd klausās kādi cilvēki, kurus ir ieinteresējis jūsu stāstījums un kuri vēlētos pastudēt pie jums, kur meklēt vairāk informācijas. И, воз- и возможно, что были студенты, которые, ну, потенциальные люди, которые заинтересованы, и, может быть, они хотят а, учиться в вашем э, заведении. Где они могут найти эту информацию? Да, ну, во-первых, мы гостеприимные люди. <laughs> Всегда будем рады видеть их в, наш, в наших стенах. Э, Краслос э, и Рига. А, мы всегда будем рады видеть э, в ваших стенах Краслова села 20, 27. Я. Это здание Уильяма Феттера, где когда-то была библейская школа в 20-х годах прошлого столетия. Мы восстановили это здание, и сейчас мы находимся в нем. Uh, jā, tā, tā šī skola atrodas. Um, ā, Šī skola atrodas uh, viena misionāra skolas ēka, ko mēs uh, esam atjaunojuši. Ну, и, конечно же, на интернете у нас есть веб-страничка www.biblia.lv. Mums arī ir mājaslapa, uh, kura saucas uh, www.bibele.punkts. Uh, Можете повторить? Э, Да, э, www.biblia, как английское слово Bible, biblia.lv. Jā, bibele.lv. Jā. Paldies, Vitālija, Pareizi, jā. par sarunu, lai Dievs svētī jūsu kalpošanā un lai Dievs svētī arī visus jūsu studentus, pasniedzējus un personālu. Paldies, ka piekritāt sarunai. А, Спасибо, Paldies. спасибо, Виталий, что Бог, Бог пусть благословит ваше служение, а, всех учителей, студентов. Спасибо. Un, un lai Dievs jūs svētī arī. Paldies, Paldies. Vitālija! Atgādinu klausītājiem, ka mēs eh, sazvanījāmies ar Vitāliju Petrenko, Latvijas Bībeles centra direktoru. Ir 10,30 minūtes. Mēs eh, turpinām rīta cēlienu šajā lūkšanu nedēļā par kristiešu vienotību, un kaut kas interesants mūs gaida arī pēc mūzikas pauzes. Sister, let me wipe your tears. Brother, let me bear your fears. Come on, every daughter, every son. Let us walk in love, for we are one. Though we walk a long and broken road, we are here to bear each other's love and forgive as you've forgiven us. Let us walk in love, for we are one. We are one in the Father's love. We of every tribe and every tongue. We are found in the risen sun. We are bound together by. with love. Dziesmas nosaukums ir We Are One. Mēs esam viens. Patiešām, lai mēs esam viens, kā tēvs un dēls ir viens. Ir 10 un gandrīz 34 minūtes, un kā jau solījām, mēs arī uh, mūsu arhibīskapa metropolītu Zbigņevu Stankēviču dzirdēsim. Tas būs 2019. gada ieraksts no Radio Marijas sveceļojuma, kurā arhibīskaps dalījās par kristiešu vienotības nozīmi viņa paša dzīvē, kā viņš to vērtē un kāpēc viņam ir svarīgs ekumēnisms. Man bija tā, kad es atgriezos no studijām Romā, e, Mani apkāva ļoti ar darbiem, man bija ļoti daudz pienākumu, bet man ir draudzīgas attiecības ar eh, mācītāju Edgars Mažu no Agenskalnu draudzes. Un viņš man lūdza, vai es klusajā nedēļā nevaru nosprediķot par kunga Jēzus Krustu. Un viņš vienu gadu man prasīja, es viņam atteicu, es redzēju, es esmu tik apkrauts. Nē, nevaru. Nākošajā gadā viņš atkal prasīja, es atkal saku, nevaru. Un, kad viņš trešo gadu lūdza, es padomāju, zini, ko. Nu, nu, draudzības vārdā, nu, man tā situācija nav par matu tiesu labāka, bet, nu, nu vajag. Un tad es sasparojos, aizgāju tur, un tiklīdz es tur iegāju iekšā, pie manis pienāk viena sieviete, es neatceros, Un viņa saka, vai jūs atceraties to nometni pirms cik tur gadiem? Kaut kādiem, nezinu, nu, vairāk nekā desmit, laikam, nu, apmēram desmit gadiem. E, Baptistu vasaras nometni kaut kur tur, netālu no Brooklyn, man liekas, tur tā ir no skaistāmas. Es tā, uh, biju aizmirsis, jā, atceros. Un kas tur bija ar to nometni? Es biju knapi tur iesaistīts priesteris. Un eh, mācītājs Edgars, ar kuru mēs sadraudzējāmies ļoti ātri vienā televīzijas raidījumā, kur mūs bija uzaicinājuši par ģimenes lietām runāt. Un mēs tā kaut kā atradām kopīgu valodu un sadraudzējāmies pēc tam. Viņš man teica, zini ko, mums tur draudzē ir tā visādas diskusijas un neizpratne par to valodu dāvanu, runāšanu, mēlēs un visādām tādām lietām. Es zinu, ka tu kaut kā ar to tur esi saka, pētījis to speciāli savā maģistra darbā. Teiksim, esmu līdzīgas lietas pētījis. Un, e, varbūt tu varētu atbraukt uz mūsu vasaras nometni un pastāstīt par to, padalīties. Es tā lūdzu vai nu, vispār jau tas rezervēts biskupam, eh, ekumēniskā darbība. Nu, tā, pajautāju nu, metropolītam toreiz. Viņš saka, nu labi, aizbrauc. Nu, es tā sadūšojos, labi, aizbraucu. Es tur pastāstīju nu, par, par svētā gara dāvanām, par harizmām, runāšanu mēlēs, par pravietošanu, dziedināšanas un, un tādām visām tām lietām. Uh, Э, bet akcents bija tieši par to runāšanu un mēlēs, jo tas, tā bija tā, tas bija diskusiju avots. Nu, un aizmirsu. Aizbraucu prom, aizmirsu. Un tagad tā sieviete man to atgādina. Viņa saka, vai jūs atceraties, jo tā tikšanās izmainīja manu dzīvi. Viņa saka, jo es pirms tam biju noslēgusies, es biju aizvērta uz svētā gara dāvanām uz tām nu, harizmām. Bet tur tai, tad, kad viņa dzirdēja to liecību un to skaidrojumu, viņa saka, es tā kā pieņēmu, jā, jā ka svētais gars var būt mēļu dāvana, pravietošanas, tur mēļu skaidrošanas, dziedināšanas un tā tālāk, un es atvēros, un mana dzīve mainījās. Viņa izrādās, tajā brīdī viņa jau bija dzīvības traumēs, kas ir ekumēniskā arī iniciatīva, jo to ir inicijējis viens no protestantu brāļiem, bet Latvijā caur katoļiem ir ienācis šeit. Un, un, nu, tur piedalās saka, no daudzām konfesijām e, kristieši. Un viņi ir animatori dzīvības traumēs un kalpo, nu, un viņi ir kalpotāji, tāda kalpotāja gan tajā baptistu draudzē, gan arī dzīvības traumēs. Es neatceros viņas vārdu. Bet katrā ziņā tad šodien man arī jautāja, kas tev sagādā prieku. Nu, kā jūs domājat, vai, es, vai man nebija prieks tajā brīdī, kad es dzirdēju tādu liecību, ka tu kaut ko dari, nemaz nezini, kas un kā, un pēc desmit gadiem dzirdi, ka tas ir pārveidojis cilvēka dzīvi. Un tad pie manis pienāca vēl viens vīrietis no nu, tās pašas draudzes, un arī man atgādināja to pašu. Viņš teica, ka atceraties nometni, jā, es jūs atceros, bija tāda lieta, vai ne? Tā kā tā, es redzu, ka Latvijā Dievs ļoti svētī šāda veida sadarbību. Ļoti svētī. E, un tāpēc, nu, faktiski atceroties šo momentu, Es arī labprāt piekrītu. Nu, arī redzēju, ka man tur ar laikiem tā tā, bet, nu, ja ir pusgadu uz priekšu, tev palūdz, un nu, tad var tomēr saplānot. Es tur aizbraucu, es tur noliecināju, un pēc tam, kad es jau braucu prom, man tā iekšā bija tā, nu, tāda sajūta, ka nu, tagad par katoļiem sliktu šeit nerunās. Tas <laughs> ir šeit. Bet Talsos ir laba atmosfēra. Tur ļoti laba, ļoti, ļoti laba ekumeniska sadarbība. Ir, jā. nu, tā kā šis te tāds e, tas ekumeniskais moments. E, jā, e, tad pagaidi, kas tad vēl? Ā, nu pareizi. Mēs pa ceļam. Un vēl es viņai stāstīju, ka arī pirms kāda pusgada varbūt es dabūju saņemu uzaicinājumu no viena vasaras svētku draudzes mācītāja, kuram tevs ir baptistu mācītājs, un viņam ir 30 gadu jubileja. Nu, ne jubileja, ka viņš 30 gadus mācītājiem un tā nokalpojas. Nu, un tagad dēls taisa tēvam svinīgu dievkalpojumu un aicina mani, lai es saku to centrālos prediktu tajā dievkalpojumā. Es tā padomāju, padomāju, Kāpēc ne? Un es tur aizgāju, es tur viņiem nosprediķoju. Un e, tas mācītājs saka tā, lūk, pie mums baznīcā šeit stāv kastīte priekš ziedojumiem Radio Marijai. Un ka Radio Marija tas ir kaut kas brīnišķīgs, tas ir Dieva plāns, saka, kas ir Dieva plānā priekš Latvijas. Un, Un vispār iesaku jums klausīties un aicinu jūs atbalstīt Radio Mariju. Vasaras svētku draugs mācītājs. Eh, vispār, nu, nu kā vai Vai nevar tādā brīdī, vai tu nepiedzīvosi prieku, dzirdot kaut ko tādu? Tas neliels komentārs no radio Marijas skatu punktu uz šo situāciju. Jā. Jo nu, šeit un tad tādi dedzīgi katoļi saka, nu, kas tas par sviestu, ka, ka rādījumā arī ir visādi protestanti skan un jāklausās visādi luterāņi un baptisti, ja tā jau nepietiekams problēma. Tad es viņiem minu šo piemēru, to, ka, teiksim, tā, lai tajās draudzēs Rīgā, kur mūs dzird, lai piedabūtu prāvestus, katoļus, vismaz pielikt plakātu pie sienas ar radio Mariju un, un ielikt to kastīti. Mums bija jāiet runāt pie arhibīskapa, lai viņš liek to izdarīt. <laughs> Tad vasaras svētku draugs mācītājs viņš atnāk, viņš saka, es dzirdēju, ka jūs tāds foršs rāčiņš esat, es šeit klausos, kā es jums varu palīdzēt. Jā, tad, nu, tā ir tā starpība, ko es parasti lieku pretī, kāpēc mums arī skan tie protestanti, jo viņi arī piekrīt. <laughs> Atnākt. Man ir jautājums, vai šajā gadījumā nav tas ceturtais jūsu punkts? Vai, mums, nu, Jā. vai, vai šī ceturtā punkta lieta uh, nav tā atbilde? Atcerieties, ko es jums, jums teicu, ka ceturtais ir tie darbi, nu, kad, kalpošana. Jā, kalpošana. kalpošana. Un, uh, un vai tas nesasaucās, jo tā man ir tāda sirdī tāda lieta, ka mums ir jālūdzās, un mēs ļoti daudz lūdzam ar vārdu, uh, Bet uh, ar darbiem mēs varam ļoti daudz lūk, nu, lūgties, darot. darot. Mums pat mhm. nav mutē jāatver vaļā. Mēs ļoti daudz varam darot, darīt. Da, nu, darīt. Un, uh, vai šādu brāļu, nu, tādu, nu, tādu mhm, ne jau nonievāšanu, bet tādu, nu, viņi nav pietiekoši kvalitatīvi mūsu. <laughs> mūsu rādījums, rādījums, rādījums, rādījums, rādījums, rādījums, rādījums, tā ir. Nu, sanāk, nu, bieži vien tāda viens ir darīt, un nu, viens ir runāt, bet, kad tas ir darbos, tad mēs reizēm tā sasaistam sevi. Paklausieties, es teiksim, dzirdot māsas liecību, man pilnīgi sirdī bija prieks un tāda skaidra pārliecība. Es to varu, es patiešām tas būs varbūt pārdroši, bet es varu pateikt svētajā garā to ka tā bija izlūgta, tā bija jūs izlūdzēta. Jūs būdama luterāne, izlūdzāt no dieva un dabūjāt viņa atbildi. Un lūdzu, luterāņi, lūdzas un dievs. Dievs pie viņiem arī darbojas. Vai? Dievs, Dievs darbojas. Un tagad to noliegt un teikt, ka nē, mēs tādus, tādus negribam laist iekšā pāri radios liekasnim, un ka tas nav, nedrīkst viņus laist pie mikrofona, jo viņi ir luterāņi vai baptisti. Tas ir grēks pret svēto garu. Saprotiet, tas ir grēks, tas ir, tas ir iemīdīt kājām dieva žēlastību, nonielāt. Kas tad ir eh, tas ekumēns un rezultāts ekscelences? Vai visi kļūs par katoļiem, vai visi kļūs par luterāņiem? Kas... Par, eh, ziniet, par to ekumenismu. Nu, es tad, kad biju Polijā un mācījos seminārā, tad es ļoti cieši biju eh, tāda cieša sadarbība. Es pat, eh, pat vienu gadu mēs īstenojām to evanģelizācijas tādas evanģelizācijas programmu, gada ilgu evanģelizācijas, var teikt, skolas formācijas programmu. E, ko man tas priesteris piedāvāja. Jo mēs gājām desmit dienu evanģelizācijas līderu semināru. Tas bija pēc kura kursa? Otrā kursa laikam seminārā. Un tad es pieņēmu šo uzaicinājumu un, un teikt, to, to darījām. Un tas priesteris visu mūžu bija veltījis evanģelizācijai. Viņam bija kaut kur 25 gadi, kad viņš, nu, viņš ir pārņemts ar evanģelizāciju, vai ne? Uh, Un interesanti tas, ko viņš teica, ka tā bija viņa pārliecība un viņa pieredze arī. Viņš teica, ka vislielākā dieva žēlastība, var teikt, vislielākais dieva spēks ir apslēpts ekumēnismā, ekumēniskajā sadarbībā starp kristiešiem. Vislielākā dieva svētība. Un es varu padalīties, nu, lai nebūtu tā, ka es stāstu tikai tādus, nu, kā saka, mazliet ārējus, bet vienu arī tādu iekšēju. E, iekšēju mana, manas dzīves ceļa gabaliņu. E, tas ir tad, kad tas ļoti sasaucās. Saki, caur Krišnu atnāci pie Kristus. Es gan ne caur Krišnu, bet caur jogu pie Kristus, vai ne? Un faktiski arī tur tas neohinduisms, tur visi viņi Krišnas, tur Brahmas un, un, un kas tur tikai nav. Jo tad, kad es, un tas sasaucās arī ar Judītas liecību, ka Mm, tad, kad es jau gāju uz beigām, man eh, studijas tehniskās. Tas bija mans dzīves mērķis. Es domāju, oh, mākslīgais intelekts, roboti, tur, mm, kibernetika un tas viss, ka, eh, nu, ka tur es atradīšu sevi. Nu, tad, kad es jau studijas gāju uz beigām, nu, kaut kur 4. kursā, es skatos, nu jā, es jau mērķi būšu sasniedzis pagaidi, bet ko tālāk, kāds ir mans nākošais dzīves mērķis? Nu, tad es saskāros ar eh, karatē grupu pagrīdes, sāku uzreiz, man bija vēlme jau sen, teiksim, tā kā būt stipram un gatavam sadot katram pa pūrnu, kas tur ir. Es tev palicās, e, tā, un tad es sāku to karatē trenēties piektajā kursā, bet paralēli man sāk, par cik tas treneris, kurš starp citu aizgāja mūžībā pirms kāda mēneša, un es biju na atpivanje pravoslavnom katedralnom soboru starom e, vecajā e, katedrālē bija daudz satiko arī vairākus savus bijušos cīņu biedrus, ar kuriem kopā trenējāmies. Jo faktiski viņš beigās gribēja mani iebīdīt viņa vietā par nodot savu grupu man, jo viņš mazliet pamainīja profilu. Bet es tajā brīdī jau biju vairāk aizgājis uz to jogu sākumā un caur jogu, jo es tā, tā kā nu, tur jau apsolījumu ļoti daudz, un es biju noticējis tam, ka ar jogas palīdzību tu sasniegsi atbrīvošanos un savienošanos ar dievišķo. Un es tur intensīvi to praktizēju, uzskatīju sevi par jogu. Bet pagāja kāds nu, garāks laika posms, kāds tur gads, divi, un es jutos ar vien tālāk no dieva un iegāju iekšējā krīzē. Un tad, kad es biju iekšējā krīzē, tad es kļuvu spējīgs atvērties uz Jēzu Kristu. Jo es kristietību, nu, būdams audzināts katoliskā garā, bet tādā ļoti stingrā stīvā, es tomēr pusauģa gados biju pazaudējis ticību un pateicis, ka kristietība tas ir priekš vecām tantēm Un kur nu kur, un patiesības tur nav. Un es meklēju visur, kur, bet kristietību vispār neņēmu vērā, ka nopietni vai nē. Un tad, kad es biju izstaigājis visu iespējamo, un redzējis, tas nav tas, tas nav tas, tas man nedod gandarījumu, tas man nedod, tas man nedod, tas man nedod sports, bizness, mm, e, studijas, zinātnē un tā tālāk. Eh, un arī joga, un karatē, un, un, un neohinduisms. Un tad biju krīzē un aizbraucu uz Siguldu vienu dienu. Man tas ilgi brieda kādu pusgadu, kam aizbraukt uz Latvijas Šveici un e, pastaigāties tur pa to Siguldu. Un pa ceļam es tur staigāju, tur atpakaļ pa to vilcienu. Tā kā dieva nepieņemts, nezinādams, kur apsēsties. Tur bija daudz brīvu vietu, bet piesēdos pie diviem jauniem cilvēkiem. Un pa ceļam es toreiz biju ļoti kautrīgs. Es tikai klausījos, ka viņi tur interesantas sarunas par logosu, par, par ko tādu runā beigās iesprūcos ar saviem trim grašiem, tur par budismu kaut ko gribēju propagandēt. Un izrādījās, ka viņi arī brauca uz to Sigūdu, un mēs visu dienu pavadījām kopā. Un izrādījās, viņi man iedeva labu liecību. Viņi saka, mēs esam kristieši, mēs esam atraduši savu ceļu, mēs kopā lūdzamies rožu kromu. Tas bija ekumēniskais rožu kronis tāds. Un ideja tāda, ka viņš, tas puisis, mani saprata labi un spēja tomēr man piedāvāt, ka tas guru, tas skolotājs, ko es meklēju, ka tas varētu būt Jēzus Kristus. Un par cik evaņģēliju es tomēr biju izlasījis jau kaut kad tur iepriekš. Domāju, nu, kāpēc lai nepamēģinātu, ja tie iepriekšējie varianti nenostrādāja, nu, nu pamēģināsim. Nu, un tad mēs vēl tikai vienu reizi tikāmies, un viņš mani uzaicināja uz mājas tikšanos. Viņi vienreiz nedēļā tikās, tur uz tā saucamo agapi, kas bija ievada meditācija, tad ievada uzruna, tad ir rožu kroņa lūkšana, ekumeniskā rožu kroņa, kas visiem kristiešiem ir pieņemama, ar jēzus lūkšanu par tiem desmitiem. Tad ir e, Разбор Pisāņā, respektīvi tāda nu, padziļināta analīze vai no svētajiem rakstiem kaut kas, vai no Prīsīsā saucamā, kas bija tāda pēc Bībeles nākošā grāmata mums, viņu pašu sarakstīta. Tas bija kopdarbs. Tur tā bija viņa pieredze, kas bija noformulēta, vai ne, var teikt, kredotāts. Reizi gadā iznāca būtnieciņa, un tas bija sašūts kopā. Nu jā, un tad mēs tā agape Un es tā neuzreiz visu varēju pieņemt, bet pakāpeniski, pakāpeniski vienkārši saku, redziet, pagaidi. Bet man Dievs pēkšņi kļūst tuvs. Es pēkšņi piedzīvoju, piemēram, Jēzus sirds, e, pagaidi, kā tur bija liesmojošās mīlestības, degošais mīlestības uguns, kurš es vienreiz braucu no tās tikšanās. Visu atkārtoju to, šos vārdus, un man pilnīgi sirds sāka degt. Lai, ne? Es tā sapratu, ka pagaidi, bet izskatās, ka es tad arī to ceļu, ka tas arī ir mans ceļš, vai ne? Un tad es desmit gadus, tā ir mana apzināta kristīgā formācija. Jo tā iepriekšējā tā bija bērnības, nu, nu viņu vajadzēja pa jaunu, vai ne? Desmit gadus es biju tajā kopienā, no 80. līdz 90. gadam. Tur manī nobrieda skaidra pārliecība par to, ka Dievs mani aicina evanģelizēt citus un nodot citiem savu ticību. Tas man bija pilnīgi skaidrs, bet es uzskatīju, ka ne par priesteri, jo priesteris ir ieslēgts četrās sienās un baznīcā, un viņš tur nevar aiziet pie visiem. Es uzskatīju, ka es varu iziet pie visiem, vai ne? Nu, kā inženieris, kā lais. E, un Protams, pēc tam Dievs atkal man parādīja, ka es redzēju, ka atkal manī, man kaut kas trūkst, ka nav kaut kas līdz galam, un es veselu gadu lūdzos, veselu gadu lūdzos un gāju cauri tumsas periodam, atkal pēdējo gadu, jo sapratu, ka kaut kas, kaut kas nav, kaut kas nav pareizi, bet es nezinu, kāda ir atbilde, un es izmisīgi veselu gadu lūdzu. Kamēr man atnāca atbilde, bet ne patiešo, caur garīgo tēvu man atnāca. Un pēc mēneša es jau biju, pēc diviem mēnešiem es jau biju seminārā. Bet tātad tas sausais atlikums ir tāds, ka manā dzīvē ekumēnismam ir izšķiroša nozīme. Jo tā ekumēniskā kopiena, kurā bija luterāņi, baptisti, pareizcīgie, katoļi, ka es tur iemācījos viņus pieņemt tādus, kādus viņi ir, mācīties no viņiem, redzēt, ka mums tas būtiskais ir kopīgs. Un tie pamati, kas man tur tika ielikti, es varu to droši roku uz sirds liekot pateikt, ka pēc tam, kad es studēju teoloģiju Ljubljanas Katoļu universitātē un beidzu tur maģistru, pēc tam, kad es studēju Romā licenciāta un doktorantūras studijās, no tiem pamatiem. Es tur neko, tie bija tie paši vecie pamati, kuri, kuri tika padziļināti, nostiprināti, paplašināti. Ļoti minimālas korekcijas tur tika izvestas, otršķirīgas, tas nebija būtiski elementi. Un tā visa ēka, kas man šobrīd saka, ir un kurā kā vienmēr ir under construction, vai ne? Eklezijas emperora turmanda. E, un katru dienu es redzu, man ir jāreformējas, ka tas ir tie desmit gadi, ir tas pamats, un tas ir ekumeniskais. Tāpēc tie vārdi, tā priestera vārdi manī ļoti norezonēja. Tā ir, man, tā ir mana pieredze, tas, kas es esmu šodien, es esmu pateicoties tam, kas tiem desmit gadiem, ekumeniskajiem desmit gadiem, ne? Tāpēc man ir viegli ar visu konfesiju kristiešiem, man ir viegli ar neticīgajiem, man ir viegli ar ar visu sabiedrību komunicēt. Var teikt, tas, ka man tas ir. Nu, paldies Dievam, lai arī man pateica šitā te, ne, ka tas man ir labi aizgājis. <laughs> nu, tas ir pateicoties tam, ka tur man tas atvēra apkārtnes. Wow, laba uzruna! Ļoti spēcīga uzruna mūsu arhibīskapa liecība par ekumenismu un to lomu, kā nospēlē kristiešu vienotība, viņa atgriešanas un viņa garīgajā dzīve. Jā, paldies, ekscelence, par dalīšanos, ja gadījumā mūs šobrīd dzirdam, bet eh, klausītājiem atgādinām, ka šis bija 2019. gada augusta ieraksts no Radio Marija Latvijas svētceļojuma, kad vienā vakarā ekscelence arī svētceļnieku grupu uh, apciemoja. Un eh, es atceros, eh, ka tā tikšanās bija tik brīnišķīga, un arī ekscelences teiktais vārds par kristiešu vienotību bija tik uzrunājošs, ka tagad ir pagājuši daži eh, gadi, un tad pilnīgi ar jaunu, svaigu, svaigu ausi esmu arī pats šorīt noklausījies šo, un es ceru arī, ka tev klausītāji patika. Bet pirms tam atgādināšu, ka, mēs, ka, ka bija intervija ar Vitāliju Petrenko, Latvijas Bībeles centra direktoru, vadītāju, kur mēs arī runājam par kristiešu vienotību, ar, arī par viņu centru. Paldies par kopā būšanu šajā rītā. Ar jums kopā bijām mēs Māris Veliks un, un Olga Dadeka. Un eh, atgādinām arī, ka jau pavisam drīz jaunā stunda sākumā arī Radio Marija ziņas, eh, ziņas šajā dienā ir sagatavojis Pēteris Kazainis, un pēc ziņām arī aktualitāšu rubrika, kad mēs ielūkosimies gaidāmo notikumu afišās, lai uzzinātu, kas tad mūsu baznīcas dzīvē ir sagaidāms, kādi notikumi, kurus varam klātienē vai neklātienē apmeklēt.